Reci nam nekoliko riječi o samoj izložbi. <clears throat> Izložba je sastavljena od 13 fotografija koje sam snimio u proteklih tri mjeseca. E, na fotografijama možete vidjeti čudne svjetlosne pojave koje su meni bile zanimljive i tako sam odlučio napraviti izložbu. Opiši nam put od ideje do realizacije izložbe. Pa sasvim slučajno sam probavao nekakve tehnike fotografiranja sa dužim ekspozicijama i bilo mi je interesantno kako možemo sa fotoaparatom napraviti duha ili nekakvu, nekakav pokret i tako sam počeo eksperimentirati na ulici, nekakav auto je prošao i to se zabilježilo kao nekakva crta koja svjetli. To meni bilo fora i počeo sam hodati po ulici i fotkat sve to što je bilo zanimljivo. Dakle, svaka izložba bi trebala imati neku priču, nešto izložbom želiš reći, pa što ti želiš reći svojom izložbom? Pa ova izložba, samim tim što se zove da nismo sami, Eh, vezana je sa jednim paralelnim svijetom koji ja tako zamišljam s ovim, kadrovima eh, koji ide paralelno s ovim svijetom u kojem mi živimo, ali dotiče samo neke ljude, znači pojavljuje se samo kod nekih ljudi, a u ovom slučaju je to zabilježeno mehaničkim putem, samo dužom ekspozicijom, svjetlo koje reagira i tako se prikazuje. Po čemu se tvoji radovi razlikuju od ostalih fotografa i njihovih radova? Zašto su tvoji posebni? Pa to je sad malo teško pitanje, ali ne znam, svaki fotograf ima nekakav svoj stil. E, ja pokušavam u svojim kadrovima to pratiti, prikazivati ljudima nešto, dio sebe i nadam se da ljudi to prepoznaju u mojim fotografijama. Na kojim je lokacijama izložba snimana? Eh, većina fotografija je snimljena u Puli, na ulici, znači urbana, urbani ambijent, a zadnja fotografija, kako ide priča cijela, zadnja fotografija je snimljena u Novigradu, jedina u biti cijela, od cijele izložbe. Imalo neko posebno značenje to što je baš zadnja iz Novigrada, a ostali su iz Pule? Pa i nema baš poseban, ali tako ispalo eto, I zove se Predaja, zadnja fotka i kao kraj te cijele priče. Kako bi jednom riječju opisao ovu izložbu? Samo jednom. Eh, mistično. Eh, za sve one koji nisu bili u mogućnosti doći na ovu izložbu, eh, da li će radove moći vidjeti još negdje, možda na internetu ili negdje? Radove ste mogli vidjeti u gradskoj knjižnici, a već su objavljeni na internetu, na društvenim mrežama koje prate fotografiju, na primjer kao Flickr, ptičica i na mom Facebook profilu. <laughs> imaš li možda e, u planu postaviti izložbu još negdje ili ti je po sad jedino odredište? Pa evo sad baš bili su na izložbi profesori i jedna profesorica mi je predložila da bi istu, istu ovu postavu instalirali <laughs> u školi, e, pa smo razmišljali o tako nekakvom prostoru, ali to još u, u nastanku, tako da možda u školi. Tehničkoj školi Pula. Imaš li možda već u planu sljedeću izložbu? Pa dok sam snimao ovu, e, baš na jednoj fotografiji su nekakve lutke u izlogu i to me inspiriralo da bi iduću izložbu napravio baš s tim lutkama. Evo upravo za vas ekskluzivno to kažem. Da, to je plan za dalje. Okay. U odvrtu koji je napisao gospodin Davrek Kliman piše da ne želi pisati o tehničkoj strani i nastanka fotografija i me pa ako nekog ipak to zanima, e, kako može doći do tebe? Pa mene možete pronaći najlakše na internetu, sivinski.com, znači moje prezime. E, Facebook, e, Twitter, e, sve živo imam, samo šalite mail ako hoćete da vam kažem sad, ne znam. danielmanki.sivinski.com, možete me tamo kontaktirati, hoćete broj mobitela, <laughs> ne znam, adresu, broj cipela, šta? OIB, ojb molim. Šta OIB isto? Da. A OIB ne znam na pamet jer nema veze sa, sa datom uređenja. Sigurna sam da postoji još puno mladih e, ljudi koji se bave umjetnošću i žele svoje radove izložiti negdje. Međutim, mislim da dosta njih ne zna kako bi to učinilo, pa kako si ti došao do prvenstveno novca za isprintati svoje fotografije, ali i prostora u kojem ćeš izlagati? Pa, ja sam koristio priliku e, javnih prostora kao što su gradske knjižnice, kao i za moju prvu izložbu koja je bila u Novigradskoj gradskoj knjižnici. Jednostavno sam poslao mail gradonačelniku Novigrada on je odgovorio i rekao je da će to sve financirati, a za ovu drugu izložbu e, u suradnji sa učeničkim domom Pula e, i suradnji sa gradskom čitavnicom Pula smo organizirali ovu izložbu. E, bliži se kraj tvojem srednjoškolskom obrazovanju budući da si maturant, pa jesi li već izabrao fakultet ako ćeš nastaviti, ima li on veze sa fotografijom? E, pa nisam još konkretno odabrao, ali evo već je vrijeme za to, te prijave državnih matura, tako da ne znam, ja bi volio ovaj posao raditi jer to volim i a jedino arhitektura još kao drugi izbor, ne znam, možda.